ibada ngeni kwenu au ni ibada ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewapeni nyinyi peke yenu pia waliokuwa kabla yenu walikuwa na ibada ya saum hata kama kuna maneno katika wanawachuoni kwamba haikuwa kufunga ramadhani walikuwa na saumu lakini kuhusu ramadhani ni ibada inahusika na umma huu lakini ile saum ilikuwepo ibada ya as asli ya as malengo makubwa ya hii ibada ya as-saum la'allakum tattaqun ili mumche Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu waislamu katika as-saum kuna sababu nyingi zinazopelekea kwenye attaqwa attaqwa na haya ndiyo malengo makubwa ambayo mwanadamu anatakiwa kuyafikia imtithalu llah kutekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala wajtinabu nawahi na kuwacha makatazo yake anatengenezwa mtu afike mahali kuweza kutekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya Allah kadhalika aweze kuacha makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya Mola wake si kwa ajili yoyote katika viumbe na hiyo ndio attaqwa katika asaum zipo asbab nyingi zinazomfanya mtu afikie kwenye daraja hiyo الشيخ السعدي رحمه الله تعالى anasema la'allakum tattaqun ili mufikie katika takwa fa inna siyama kwa sababu saum min akbari asbabi taqwa ni katika sababu kubwa inayopelekea kwenye takwa lianna fihi imtithala amri Allah kwa sababu kunapatikana ndani ya saum kutekeleza amri za Allah wajtinaba nahyi na kadhalika kujiepusha na makatazo yake famimma ishtamala alaihi na miongoni mwa mambo ambayo imekusanya katika takwa yamekusanyika katika takwa katika hii asawf an saima kwamba mfungaji yatruku ma harrama Allahu alayhi anaacha yale ambayo Allah amemuharamishia usile usinywe usistarehe na mke wako kuanzia kuchomoza kwa alfajiri mpaka kuzama kwa jua na mtu anakubali akaacha kula akaacha kunywa akaacha hayo yote hata kama angeweza kuyafanya bila kuonekana na mtu mwingine lakini akatosheka na ile katazo la Allah subhanahu wa ta'ala min al-akli wal shurbi wal-jimaa mambo yote hayo akayaacha wanahwiha mambo ambayo nafsi inayapenda hili ni jambo mojawapo katika mambo aliyoyataja kwamba saumu ni sababu ya kupelekea katika attaqwa wa minha na miongoni mwa mambo ambayo imekusanya saumu yenye kupelekea katika taqwa anna saima yudarribu nafsahu mfungaji anaizowesha nafsi yake ala muraqabati llahi ta'ala juu ya kufuatiliwa na kuchungwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwamba kweli sionekani na mtu yeyote lakini Mola wangu ananiona ile nafsi yako unaizoesha kwamba hata unapokuwa peke yako usifanye jambo lililokatazwa na Allah kwa kuogopa watu kwa sababu Allah anakuona hapo ulipo unaizoesha nafsi yako katika jambo hilo fayatruku ma tahwa nafsu anaacha mambo ambayo nafsi yake inayapenda kwa ajili ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala na anaweza kuyafanya wa minha na miongoni mwa mambo hayo anna siyama yudayyiqu majari ash-shaytan kwamba saumu inayadhiki na kuyaminya mapito ya shaytan لأن الشيطان يجري من من آدم مجرى الدم شيطاني anapita kwa mwanadamu mapito ya damu katika mishipa ya damu mtu anapofunga akadhoofika na yeye pia anashindwa ile nufudhu yake inakuwa ni chache kuweza kumshawishi mtu kufanya madhambi ndio maana mtu aliyefunga kumshawishi kufanya madhambi hata kama akiyafanya kabla ya Ramadhani inakuwa ni ngumu kuyafanya kwa sababu shaitani amedhikishwa kuweza kushawishi na kumpata huyu aliyefunga wa minha anna saima fil ghalib na miongoni mwa sababu zilizokusanyika katika saumu zinazopelekea katika takwa kwamba huyu mfungaji mara nyingi takthuru ta'atuhu anakuwa na mambo mengi ya kheri ibada nyingi anafanya mtu ibada nyingi utaona mtu kuwahi msikitini swala za jamaa kusoma Qur'ani kufanya kazi katika hii saumu ya Ramadhani mtu anafanya ibada nyingi mfungaji na twaa na ibada ni miongoni mwa sababu zinazopelekea katika attaqwa wa minha anna alghaniya idha dhaqa alam aljuu' na miongoni mwa hizo ni kwamba tajiri mkwasi mwenye uwezo atakapoonja maumivu ya njaa kwenye ile saumu au jabalahu dhalik linampelekea jambo hilo muwasata alfuqara almu'damin kuwahurumia na kuwaliwaza na kuwakumbuka wale mafukara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 وإسلام وحقيقة كتك سوال لا الصوم هي نعمة ويوتي أمي الله سبحانه وتعالى أمم جاليا أكاديريكي ميزو رمضاني ukiwa mzima una afya ukaweza kufunga muhimidi Allah subhanahu wa ta'ala Allah ameleta jambo ambalo ni sababu kubwa ya mtu kusamehewa madhambi ya mtu kufikia kwenye takwa ya mtu kuingizwa katika pepo yote yamekusanyika katika saumu na ndani ya huu mwezi wa Ramadhani ndugu zangu waislamu mtu mmoja alikuja kwa Abu Huraira akamuuliza kuhusu takwa Abu Huraira akamuuliza yule bana katika kumjibu akamwambia hal akhadhta tariqan dhata shaukin je umeshawahi kupita katika njia ambayo ina miba watu wa mjini watu wengi wanaoishi mashamba na ndio watu wengi walivyo maanake miji imekuja baadaye pia wanafahamu watu wanaenda sehemu mbalimbali kutafuta haja zao zile watapita sehemu za miba ilikana kula kuni na vitu kama hivyo anamuuliza umeshawahi kupita kwenye njia ina miba qala na'am akisema ndiyo nimeshawahi قال فكيف كنت تصنع idha ra'aita الشوك ulikuwa unafanya nini unapoiona mimba mbele yako wewe unataka kupita kuendelea na safari yako lakini mbele yako kuna mimba wafanyaje qala akamwambia a'dilu anha jambo la kwanza ima ninaikwepa ile mimba au jawaztuha au nairuka ninaivuka au qasartu anha au ninaikata mambo matatu ima nitaikwepa au nitairuka au nitaikata nipate kupita qala akamwambia dhaka taqwa hiyo ndiyo taqwa fakadhalika taqwa kwa maana utaliona jambo unalazimika ulikwepe na kuna jambo lingine ulivuke na lingine ulikate ufikie katika takwa mambo ya haramu yanayotuzunguka hasa katika mazingira yetu na miji yetu mtu mmoja mmoja na jamii katika shughuli zetu za kawaida si wafanya biashara biashara yoyote tukaifanya utakuwa wewe peke yako wanaobaki wote wengine hawana haja ya halali halali unaijua wewe tu kila ukiwaeleza hawaelewi kuna jambo takiwa ulikwepe acha baadhi ya mambo unayoona kwa kazi hii itanipelekea kumwasi Allah kazi hii itaniondoa kwenye takwa biashara hii itanipelekea kwenye haramu hiyo ndo maana ya takwa ama ukiishi kwamba ah utafanya nini Allah anajua nani anayekula halali katika zama hizi hiyo sio maana yake zitakuja ramadhani mia kwako na hakuna faida yoyote kwa hiyo watu wajitafakari wanapotoka katika Ramadhani kurudi katika Shawwal na miezi mingine kumi na moja wanayoishi je ile Ramadhani na ile saumu iliwafaa kuishi nayo katika miezi ile kumi na moja yale uliyoyatahadhari wakati umefunga katika Ramadhani yalikunufaisha baada ya kumalizika Ramadhani ikiwa sivyo basi bado hujaelewa maana ya kuletwa hii saumu ya Ramadhani ni nini na wewe pia hutoingia katika aya hii la'allakum tattaqun bado unahitajia kujipanga upya kwa ramadhani nyingine ikiwa itakudiriki ndugu zangu waislamu kadhalika kuna mambo mengi ambayo tunanufaika nayo sisi katika huu mwezi wa ramadhani na mtume sallallahu alaihi wasallam ameyataja ni kama vile faida na manfaa na baraka na kheri yote yamepatikana katika mwezi wa Ramadhani pia muislamu anatakiwa kuyajua mambo hayo Allah subhanahu wa ta'ala ibada zote ni zake akasema katika hadithun qudsi kullu amali ibn adam la amali zote za wanadamu ana sehemu anahusika nayo wanawachuoni wanasema kwamba zinaingiriwa na riaa kwa sababu zinaonekanwa na watu na mara nyingi mambo ya kuonekanwa mara chache sana kusalimika na riaa illa saum isipokuwa saumu fa innahu li adhafa ilayhi idhafata tashrifin Allah akaegemeza kwake yeye isipokuwa ibada ya saum hiyo ni yangu mimi wa ana ajizi bihi na mimi ndiyo nitakayolipa ninajua mimi namna ya kumlipa mfungaji yadahu taamahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli mtu anaacha kula yake akaacha kunywa akaacha matamanio yake kwa sababu yangu mimi hiyo ninajua mimi namna ya kulipa kwa sababu wanaochona nasema si rahisi kuingiliwa na riaa ibada ya sofu si rahisi kuingiliwa na ria imejificha Allah subhanahu wa ta'ala ametawalia yeye namna ya kuilipa mtu analipwa wema mmoja kwa kumi biashri amthaliha mpaka kufikia mia saba saumu ni zaidi ya hapo ya mia saba sababu Allah amesema yake yeye na yeye anajua namna ya kulipa usiiweke kwenye mafungu ya kulipwa kumi mpaka mia saba raghima anfun amepata hasara raghima anfu rajulin imepata hasara pua ya mtu ambaye imeramba mchanga pua ya mtu ambaye maana yake amekula hasara yule ambaye adraka ramadhan imemdiriki ramadhan thumma salakh kisha ramadhani ikaondoka falam yughfar la na hakusamehewa madhambi kwa maana katika ramadhani kuna maneno mangapi mtume sallallahu alaihi wasallam amiyasema yote yanahusika na mtu kusamehewa madhambi man sama ramadhana mwenye kufunga mwezi wa Ramadhan imanan wa ihtisaba kwa ajili ya kumwamini Allah na kutarajia thawabu ghufira lahu ma taqaddama min dhambi amesamehewa yeye madhambi yake yaliyotangulia man qama ramadhan mwenye kusimama kisimamo cha ramadhani usiku akaswali imanan wa ihtisaba kwa ajili ya kumwamini Allah na kutarajia thawabu ghufira lahu ma taqaddama min dhambi atasamehewa madhambi yake yaliyotangulia man qama lailatul qadr mwenye kusimama usiku wa lailatul qadr imanan wa ihtisaba kwa kumwamini Allah na kutarajia thawabu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi kila ibara ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi amesamehewa madhambi yaliyotangulia amesamehewa madhambi yaliyotangulia hapo hujazungumza mtu kusoma Qur'ani hujazungumza mtu kumfutulisha mtu hujazungumza mtu tabia zake kwenye mabadiliko inazungumza swala ya saum inazungumza swala ya swala vipi muislamu akose usiku mmoja kuswali tarawih qiyamul layli katika mwezi wa ramadhani ana akili gani na maneno haya yote yanasemwa vipi muislamu aache kufunga kwa makusudi makusudi kabisa ameacha saumu makusudi pamoja na maneno haya yote yanayosemwa aletewe jambo gani lingine ambalo litamsogeza karibu na Allah subhanahu wa ta'ala inapoingia ramadhani ghuliqat abwabu nar milango yote ya moto inafungwa wafutihat abwabu aljanna na milango ya pepo inafunguliwa wa ghuliqat wa wa, wa wasufidat maradatu ash-shayatin na wale mashaitani wakorofi wote wanafungwa akanadi munadi ya baghi alkhair aqbil ewe unaitaka khairi njoo wakati wake ni huu wa ya baghi ash-sharri aqsir e mtu unayependa mambo ya shari na kutaka mambo ya shari acha huu si wakati wa kufanya mambo ya shari watu ikiwezekana waache baadhi ya mambo waliozoea tengeni muda wa kushika simu zenu kwa ajili ya mambo ya kheri na kuleta mambo ambayo yana manufaa kwako ukiona kwamba kuna jambo ukilifanya sila sawa sawa achana nalo ishi na msaafu muda mrefu tembea nao ukipata wasaa soma haujui kwamba huenda baada ya ramadhani hii isikudiriki nyingine na sisi tuna watu wa karibu na mbali tuliofunga nao katika ramadhani iliyopita tukiangalia hatunao tena na mara nyingine msikitini ambao mkiswali nao una hakika gani na garantii ipi unayo wewe kwamba ramadhani nyingine itakukuta ukiwa katika hali hiyo نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين